פרק ב' הנה על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום. חגי יהודה חגייך, שלמי נדרייך, כי לא יוסיף עוד לעבור בך בלי יעל, כולו נחרט. עלה מפיץ על פנייך, נצור מצורע, צפה דרך, חזק מותניים, אמץ כוח מאוד. כי שב אדוני את גאון יעקב, כי גאון ישראל, כי וקקום בוקקים, וזמוריהם שחטו. מגן גיבורהו מאדם, אנשי חיל מתולעים, באש פלדות הרכב ביום הכינו, והברושים הורעלו. בחוצות יתהוללו הרכב, ישתקשקון ברחובות, מראיהן כלפידים, כברקים ירוצצו. יזכור אדיריו, ייכשלו בהליכתם, ימהרו חומתה, והוכן השוחך. שערי הנהרות נפתחו, וההיכל נמוג, והוצב גולתה הועלתה, ואמהותיה מנהגות ככל יונים, מתופפות על לבביהן. וננבה כברכת מים ממהי, והמה נשים, עמדו עמודו, ואין מפנה. בוזו כסף, בוזו זהב, ואין קצה לתכונה, כבוד מכל כלי חמדה. בוקה ומבוקה ומבולקה, ולב נמס ופיק ברכיים, וחלחלה בכל מותניים, ופני כולם קיבצו פרור. איים מעון אריות ומרעהו לכפירים, אשר הלך אריה לביא, שם גור אריה, ואין מחריד. אריה טורף בדי גורותיו, ומחנק ללבאותיו, וימלא טרף חוריו, ומעונותיו טרפה. הנני אלייך נאום אדוני צבאות, והבערתי ועשן רכבה, וכפירייך תאכל חרב, והכרתי מארץ תרפך, ולא יישמע עוד כל מלאכיך.